Bada hama bos bat urte, postiak galtzen aidela Bajoseko Eskola. Joan den osteguinin, burasuek jakindie frantxez postu erdi bat eta beste euskazko postu baten galtzeko arriskian ziela. Burasuek joan den astelenin eskola okupatu die, biham nin erjentak greban zien eta egun horroek die eskola okupatzen. Hoikoro barriar hitz hitzordu baten galtegiteko. Barkoseko eskolako burraso den Alain Txeberri. Hitzordi bat gatatu dugu jagu eta arrapostian haigu dugu dituk, eh, ami bat eh, esplika dezan, ordin zertako lanpostu erdi hoi nahi ditin elki, eh, hau kopuri behar egin egoiten bita ondok urtin eta hoi ez dugu komprenizen eta beste gaizeli bate bai. Halada, susendaiain egiteko manean gaizasun bait argitu nahi dutiela. Kopiugiaen aldetik hogeita bat haurdia Barkoseko eskolan. Bena hezkuntza nazionaleko zuzendaiden barriar jaunak hemetzi bezik ez dutu zenbatu. Bai, bila, bi guteago kuntatutitik, balin ba, aizago eh, ordin uh, errezen postu erdi hoik elkitzeko uh, eh, bekalkulita malin, ba, Eh, hoita bat haure, haure izatez zutia eh, balin bai jelkitzen al, ordin biga kontatu dik eta ez dakiago zertak ordin ez dikuk esplikazionek eman oan ordin hoi mentuz da juntan eh, emanen dikuk. Eh? Bena haur kopuian gaineko gezuraz gain, hitzordia galtegiten die beste zerbait argitu nahi baitie. Hots zentako hain behant abertituik izan dien. Baduk biltua bat pauen ordin arzizkenin zeduen, normalki sortze egun lehen beden behar die Berdia abertitu hor uh, lanpostu elkitze hoik eta bi udalau egun lehen abertitu egitik. Bihartik zina delako klasu morte die, hotx ez diek emanen.